Şüphesiz ki tevhid e, Allah'ı birlemek, Allah'a şirk koşmamak ve bütün ibadetlerimizi Allah için yapıp e, Allah için yapıp ve o Allah'tan başka tapılan kişilere küfür etmek. Yani tarikatçılara gitmemek. Yani tekfircilere gitmemek. Yani e, Allah'tan başka hüküm e, hüküm görmemek. Kitap ve sünneti Peygamber Efendimizin sahabileri ve tabileri ve tabi tabileri alimlerin anlayışıyla anlamak. Ve bizim alimlerimiz kimdir? Onları iyi bir şekilde bilmek. Tevhid budur. Tevhid, tevhid, tevhid Allah'ı birlemek. Yani tevhid-i rububiye. Allah bu kevne bu kainatı yaratıp o bütün işleri o yapıp bu kainatta ne istiyorsa o bu kainatı düzenliyor. Düzenleyen kişi odur. Ama tevhid-i uluhiyye ne? Tevhid-i uluhiyye yani biz ibadetlerimizi tevekkül veya da e, namaz veya da e, korkmak veyahut da kaçınmak veyahut da kurban kesmek yalnızca Allah'a olması, yalnızca Allah'a olması. Ne tarikatçı kişilere, ne şunlara, ne bunlara. Ama üçüncü tevhid esma ve sifat. Allah'ın şüphesiz ki isimleri vardır. Ve sıfatları vardır. O isimleri, o sıfatlar Kur'an'da ve sünnette belirtilmiştir. Ve biz o sıfatları, o isimleri ispat edip e, ve ne onların manasını bilip ama ne keyiflendiriyoruz ne de Allah'ı örneklendiriyoruz ne de Allah'ı başkasına benzetiyoruz. Leyse kemithlihi şey o semiyor alim. Velillahil meselul a'la. Hiç şüphesiz ki bu şekilde Allah'ı tevhidlendirmiş oluyoruz. E, buna kadar ki bizler Peygamber Efendimiz 23 sene sahabilerin arasında kalıp e, bunlara tevhidi öğretmiştir Ve son sözü Peygamber Efendimizin ölmeden önce beş gün ne demiştir? Ee, tayyip لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا وإن ألا ولا تتخذوا القبور مساجد yani demiştir ki Allah lanet etti Yahudlara ve Hristiyanlara niye? Çünkü onlar e, bir ikisi öldüğü zaman ne yaptılar? veya hatta bir peygamberleri öldüğü zaman ne yaptılar? O kabirlerine bina yapıp, onun için kurban kesip, onun için adak yapıp, onun için onu kuvvetli büyüklendirip azimlettirdiler. Sizler böyle yapmayın. Sizler böyle yapmayın. Dikkat edin. Çünkü bu din tevhid dinidir. Birlemek dinidir. Allah orta, ortak koşmamak dinidir. Peygamberlerin hepsi bu din için gelmiştir diyoruz. Ve onun için bizler hep alimlerin arasında alimlerin sözlerini dinleyip ve tevhid derslerine hiç şüphesiz ki önem vermemiz gerekir. Tevhid bir saatte veya hatta bir senede, iki, sa iki senede öğrenilip değil, bütün hayatımızı da öğrenmesi gerekir. Ve kim ki e, yaşadığı işe e, dayıp yani yaparsa, alışmış işi, işe, işe her hayatında yaparsa o işte ölür. Kim ki müzikçi ise son hayatına, son nefesini müzikle bile verir. Kim ki bu tevhid için yaşıyorsa e, hiç şüphesiz ki onun himmeti, onun gayeti, onun amacı tevhidse o tevhid, tevhidi Allah'a birlemekse e, nasıl ölecek? O hiç şüphesiz ki e, tevhid için tevhidle ölecektir diyoruz İbn-i Kayyım'ın dediği kadarıyla. O zaman tevhid, e, tevhid hiç şüphesiz ki tevhid konusu çok önemli konu olup o tevhid konusu ki bizler onun için ve cinler bütün varlıklar onun için yaratılmış yaratıldık diyoruz. O Allah'ı birlemek için. Onun için ki bizler bu konuya çok çok önem vermemiz. Hep bu konuya dikkat etmemiz, tevhid konusuna dikkat etmemiz يركير وبيبلر مزا نصيحة أتبمز يركير بارك الله فيكم وبالله التوفيق